bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat islomda idora qilish ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat bismillahir rohmanir rohim imom ali radhiyallohu anhu shunday marhamat qildilar Insonlarga solih bo'lsa ham, fojir bo'lsa ham bir musulmon amir lozim. Bizni ushbu haqiqatni ochiq aytishga ikki narsa undadi. Birinchi, kichkina va ahamiyatsiz bo'lsa ham, qandaydir mas'uliyat yuklangan kishilar tavozuli bo'lishlari va unga ushbu mas'uliyat zarurat tufayli berilganini bilsin, anglasin. Chunki Islom shariati fiqhiy qoidalar bilan limmolim. Mana shu fiqhiy qoidalardan bittasi shulkim, az-zarurat tubihul mahzurat. Ya'ni zarurat tufayli majburlikdan man qilingan narsalar ba'zan muboh bo'ladi. Mana shu fiqhiy qoidaga ko'ra, bu mas'uliyat unga majburlik tufayli berilgan kishi nafsi unga qara, sen amir bo'lding, Odamlar senga itoat qiladilar. Qancha odam senga ergashadi deb vasvasa qilganida zarurat tufayli amir etib tanlanganini majbur bo'lgan kishilarga o'limtik yeyishni muboh qilgan Alloh subhanahu va taolo unga ham bu mas'uliyatni muboh qilganini bilishlik bilan nafsini sindirsin. Ikkinchi, mazkur haqiqatni aytishga bizni undagan narsa shulkim. musulmonlarning biror ishlariga bosh bo'lgan, mas'ul bo'lgan shaxslar foydali zarur ilmlarni o'rganishi va unga amal qilish bilan kamolot sari intilishsin. Dar haqiqat, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Albatta ilm o'rganish, halimlik unga o'zini odatlantirish bilan bo'ladi. Kim yaxshilik izlasa, unga yetishadi. va kim yomonlikdan o'zini ehtiyot qilsa, undan saqlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda shunday marhamat qildi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya'ni bizning yo'limizda jihad qilgan, kurashgan insonlarni albatta biz yo'llarimizga hidoyat qilamiz. Ankabut surasi 69-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Allahu yajtabi ilayhi man yasha va yahdi ilayhi man yunib. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hidoyat uchun o'zi xohlagan kishilarni saylaydi va unga iltijo qiladigan kishilarni hidoyat qiladi. Shura surasi 13-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya'ni albatta biror qavm o'zlarini o'zgartirmaguncha Alloh subhanahu va taolo ularning ahvollarini o'zgartirmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarining birida mana bunday dedilar: Bandan menga nafil ibodatlarni qilish bilan yaqinlashib kelaveradi va men uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar men uni yaxshi ko'rib qolsam, eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan so'rasa, albatta men unga beraman. Panoh tilasa, albatta panoh beraman. Imom Buxoriy rivoyati. Mas'ullar nafslarini kamolatga yetishi uchun intilgan va uni tarbiyalagan vaqtda o'zining asosiy vazifalarini talab qilinganidek bajarishga yanada qodir bo'la boradi. Ushbu vazifalar avvalroq aytganimizdek mas'ullar orasida farqli bo'lmay, balki sobit o'zgarmasdir. Chunki u ish qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni boshqarish qoidalarini gavdalantiradi. Ushbu vazifalar mana bulardan iborat. Birinchi, ishlarni rejalashtirish, ikkinchi, ishlarni tartibga solish, uchinchi, shaxslarni yo'llantirish, to'rtinchi, kuzatish va nazorat. Ishlarning bajarilishdagi kamchiliklarini yaxshilab tekshirgan kishi oxirida qaysidir o'rinda ushbu o'rindagi mas'ulning o'z vazifalarini yoki qaysidir topshiriqni e'tiborsiz qoldirganini topadi, biladi. Afsuslar kim, mas'ullarning o'z ishlarini aniq belgilab olmasdan tartibsiz holatda harakat qilishlari ko'p uchraydi. Natijada o'zining va birodarlarining vaqtini islomiy jamoat harakat qilayotgan maqsad sari yetish yo'lida foydasiz bo'lgan orzularga zoya ketkizadi hamda foydali muhim ishlarni e'tiborsiz qoldiradi. Bu o'z ishlarini bajarishga kirishishdan oldin aniq rejalab olishga e'tiborsizlik qilgani uchun mana shunday xulosa kelib chiqadi. ko'pincha mas'ullar barcha vazifalarni o'zining zimmasiga olganini va birodarlardan birortasi ushbu vazifalarni bajarishga qodir bo'la olmasligini gumon qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mas'ul pand va nasihatni ham o'zi qiladi, muhtasiblikni ham o'zi qiladi, shar'iy ilmlarni ham o'zi o'rgatadi, mahalla ahliga turli xizmatlarni ham o'zi qiladi, tabarruat ya'ni xayr ehsonlarni ham o'zi to'playdi, e'lonlarni ham o'zi osadi va hokazo. Mantiqiy xulosa shu kelib chiqadiki, boshqa birodarlarning bekor qolishi va ushbu mas'ul birodarimiz bu mashaqqatli yuklarning ostida charchab qolganidan keyin ishlarning barchasi birdaniga to'xtab qolishidir. Sabab esa aniq. mas'ul o'zining vazifasi ishni tartibga solish, vazifalarni taqsimlash va barcha ishni o'zi bajarishning o'rniga qanday bajarishni birodarlarga o'rgatib, yo'l yo'riq ko'rsatish ekanini bilmaganidir. Gohida mas'ullar vazifalarni shaxslarga taqsimlaydi, ammo qanday bajarishga ularga yo'llanma berishga ahamiyat bermaydi. Natijada ijro kamchilik va nuqson bilan amalga oshadi. Ba'zi mas'ullar amir birodarlariga rahimli bo'lishi kerakligini bilmaydi va amirlik faqat buyurish, qaytarish, tanbeh va ta'zir berish deb o'ylaydi. Yana ba'zi mas'ullar borki, ishlarning natijasi qanday bo'lgani, vazifalar qanday ijro qilinganini tekshirmaydi. Gohida siz maqsadni amalga oshirishga qodir emasligini, imkoniyatlari juda ham ozligini yoki jamoati turgan muhitning murakkabligini sabab qilib zorlanayotgan mas'ullarni ko'rasiz. Bu xildagi mas'ullar rahbarlik, mumkin bo'lgan yo'llarning eng qisqasi bilan buyuk maqsadlarga yetish uchun agar og'ir bo'lsa ham harakat qilish, kurashish, imkon boricha mavjud imkoniyatlardan foydalanish ekanini esdan chiqaradi. Shunday qilib, xato kamchiliklar ko'p bo'ladi, ishlar kechikadi va maqsadga yetishda muvaffaqiyatsizlikka uchraymiz. Sabab mas'ullar o'z vazifasini tushunmaydi va bu vazifalar uchun mas'ullar yetarli tayyorgarlik ko'rmaganidir. Ha, aziz birodarlar, har qanday o'rindagi ishga layoqatli bo'lish ijro qilishda shaxslar layoqatiga emas, balki mas'ulning boshqaruvdagi layoqatiga bog'liq. Mas'ullar Alloh subhanahu va taolaning izni bilan qo'l ostidagi birodarlarning layoqatini oshirishga qodir bo'ladi. Ammo qo'l ostidagilar uning layoqatini oshirish mumkin emas. Shuning uchun rahbarlik nihoyatda mas'uliyatli, murakkab ishdir. Rahbarlarning javobgarligi ham jiddiy bo'ladi. Chunki hadisi shariflarning birida mana bunday deyiladi. Albatta mas'uliyat omonatdir. Demak, biz ushbu kitobchada 5 bob orqali agar ahamiyatsiz kichkina bo'lsa ham, biror mas'uliyat bilan imtihon qilingan kishilarga, mas'ullarga amonatlarni ado etishlariga inshaalloh yordam berishga harakat qilamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo amonat borasida mana shunday marhamat qildi. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ya'ni ey mu'minlar, Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambariga xiyonat qilmanglar. va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga ya'ni dinga va boshqa har qanday omonatlarga xiyonat qilmanglar. Anfal surasi 27-oyat. Alloh subhanahu va taolo amonat borasida yana marhamat qiladi. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ya'ni albatta Alloh subhanahu va taolo sizlarni amonatlarni o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishga buyurdi. Niso surasi 58-oyat. 1-fasl. Salohiyat. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo faqat taqvo qilgan insonlardangina ya'ni Alloh subhanahu va taoladan qo'rqqan insonlardangina qabul qiladi. Moida surasi 27-oyat. Nodon inson tarafidan ishlab chiqarilgan sun'iy yo'llarda o'z ishini rejalashtira oladigan va boshqarishga qodir bo'lgan har qanday mas'ul yaxshi yetakchi bo'lishi mumkin deyiladi. Va bunday yo'llarda o'sha mas'ul shaxsning qanoati, aqidasi hamda axloqiga taalluqli bo'lgan narsalarga mutlaqo e'tibor qaratilmaydi. Mazkur fikr gohida to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, biz futbolchilar guruhiga yetakchi tayinlamoqchi bo'lsak, u o'yin qoidalarini yaxshi bilishi, kuchli o'yinchi bo'lishi va o'yin asnosida o'z guruhini namunali boshqarishi mumkin. Ha, bu kishini mohir o'z vazifasini uddalay oladigan yetakchi deish mumkin. Shuningdek, savdo-sotiq ishlarida bozorni, uning qonun-qoidalarini yaxshi biladigan mas'ul ham katta foyda topishi yoki foyda keltirishi mumkin. Ammo biz yer kurrasiga islom shariatini barpo qilish uchun intiladigan islomiy jamoatning biror muhim o'rnida mas'ul bo'lish haqida so'z yuritganimizda ish keskin farq qiladi. Bu yerda sodiq iymon zarurdir. Biz sodiq iymon deganimizda Alloh subhanahu va taolo yakkayu yagona, yaratuvchi, rizq beruvchi, hayot beruvchi va o'ldiruvchidir. U payg'ambarlar yubordi, kitoblar nozil qildi deb tasdiq qilishining o'zinigina nazarda tutayotganimiz yo'q. balki qalbda mustahkam o'rnashgan va amal uni tasdiqlaydigan iymonni nazarda tutyapmiz. Biz yana sodiq iymon deganimizda Alloh subhanahu va taolani yaxshi ko'rishi, undan qo'rqishni, u zotning ko'rib turganini doimo his qilishini, xalqqa muomala qilishdan oldin u zotga muomala qilishni, uning xohishiga rozi bo'lishni, agar nafsi yoqtirmasa ham nafsini majbur qilishni u zotni g'azablantiradigan narsalardan agar nafsi xohlab turgan bo'lsa, nafsini yaxshilab tiyishni va har bir amalni u zotning yuzi uchun va u zotning shariatiga muvofiq amallar qilishini nazarda tutyapmiz. Ammo afsuslar bo'lsin kim, bizning ko'plarimiz bu so'zlarga qalbdan e'tiqod qilmasdan, faqatgina tilimiz bilan aytib qo'ymoqdamiz. Ko'pchiligimiz bu ishda uning haqqini ado qilmayapmiz va uning qadriga to'la yetmayapmiz. Ko'plarimiz hanuz o'z aqllariga, zakovatlariga va ish boshqarishdagi mahoratlariga suyanmoqdalar. Iymon haqiqatlarini yuzaga chiqarish, unga quloq solishni tark qilib, o'zlari g'ofillik bilan ado qiladigan bir necha rakat namoz va tashqi ko'rinishida o'zlariga chiroyli ko'ringan sunnatlarni bajarish bilangina qanoatlanmoqdalar. ikki haram imomi Abul Maoli Juvayni aytadi. Kimning aqli zakovati havoi xohishiga va yomonlikka buyuruvchi nafsiga qarshi kurashmasa, fikri nafsini boshqara olmasa, u islom siyosati uchun qanday salohiyatli bo'lsin? Bu kishi bizning hozirgi ahvolimiz haqida o'ylagan va bizga o'zimizning ahvolimizdan ogohlantiruvchi sifatida ushbu hikmatli so'zlarni aytgan. Dar haqiqat, havoi xohishini jilovlay olmagan, nafsini bo'ysindira olmagan kishi botilni va uning guruhini mag'lub etishga qodir bo'la olmaydi. O'z ishini shariatga muvofiq yurgiza olmagan har qanday shaxs boshqalarni boshqarishda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi shubhasizdir. Din uchun amal qiluvchi asrdoshlardan biri mana bunday degan edi. Din dushmanlari haqida chuqur fikr yuritdim. Bonagoh, menga nafsim dinning eng katta dushmani ekani ma'lum bo'ldi. Agar men uni bo'ysindira olsam, shundagina Alloh subhanahu va taolaning izni bilan boshqa dushmanlarni mag'lub etishga qodir bo'la olaman. Agar u meni mag'lub qilsa, demakki, dushmanlar tezda meni mag'lub etadi. Demak, taqvo ikkinchi darajali yoki to'ldiruvchi narsa emas, balki taqvo din uchun amal qilishning asosi, mag'zi, ruhi, harakatlantiruvchi markazi va tavfiq kelishi uchun asosiy omildir. Agar har qanday insonda taqvo bo'lmasa, amal qiluvchi amalining, mujohid qilgan jihodlarining, xatib odamlarga qilgan nasihatlarining, muhtasib esa qilgan tekshiruvlarining va boshqa narsalarning hech qanday qiymati qolmaydi. Bularning hammasi behuda bir narsaga aylanadi, qoladi. Siz buni Parvardigoringizning kitobidan topasiz. Yuqorida o'tgan oyatni yana takrorlaymiz. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo faqat taqvodorlardangina, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan qo'rquvchi insonlardangina ularning qilgan barcha amallarini qabul qiladi. Moida surasi 27-oyat. Kimda kim amal qilishda Alloh subhanahu va taoladan taqvo qilsa, amalini shari'i buyurilgan yo'sinda bajarsa, Alloh subhanahu va taolo uchun ixlos qilsa, ungagina tavakkul etsa va ushbu amallarni bajarishda Alloh subhanahu va taolaning fazli marhamatini unutmasa, amali qabul bo'lishi umid qilinadi. Agar bular topilmasa, amal egasiga qaytariladi. amallarining barakasi ketadi va izi ham yo'qoladi. Gohida bu amallar dinga, ushbu din ahliga musibat bo'lib keladi. Qanchalab aqlli, zakovatli kishilar bor kim, har xil rejalar tuzadi, puxtalik bilan boshqaradi va mahorat bilan amalga oshiradi. So'ngra bu amallari uning o'ziga va u bilan birga bo'lganlarga yomonlik va musibatlar bo'lib qaytadi. Nima uchun bunday bo'lishini bilasizmi? Alloh subhanahu va taolaning mana bu oyati karimasini o'qing va boqing. Innalloha la yuslihu amalal mufsidin. Ya'ni albatta Alloh subhanahu va taolo buzg'unchi kimsalarning ishlarini o'nglamaydi, isloh qilmaydi. Yunus surasi 81-oyat. Kimda kim o'zining amalini Alloh subhanahu va taolo to'g'rilashini xohlasa, hamma narsadan oldin o'zi solih va muslih, ya'ni isloh etuvchilardan bo'lsin va shunga harakat qilsin. Shunda bunday insonlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan tavfiq nozil bo'ladi. Bunday insonlar uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan yaxshilik eshiklari ochiladi. Uning qarshisida yomonlik eshiklari yopiladi. Muvaffaqiyatlar unga hamroh bo'ladi. Va eng muhimi, Alloh subhanahu va taolo uning barcha ishlarini to'g'rilikka boshlaydi. Go'yoki bu yerda unga yo'l yo'riq ko'rsatayotgan kishi bordek, uni to'g'rilikka yo'llantirib turgandek, siz uni to'g'rilik tomon faqat unigina xohlab borayotganini ko'rasiz va nima uchun bu do'stimiz bunday to'g'rilikka yo'llanmoqda deb ajablanasiz. Siz uni bu ishga yo'naltirilganini bilmaysiz, anglamaysiz va u esa itoat nuri bilan g'aflat zulmatida boshqalar ko'rmayotgan narsalarni ko'radi. Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana shunday marhamat qiladi. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Ya'ni kimga Alloh subhanahu va taolo nur ato etmasa, iymon bermasa, demak, uning uchun hech qanday nur yo'q. Nur surasi 40-oyat. Ha, unday kishilarga musibatlar keladi. Unday kishilarni qiyinchiliklar, musibatlar o'rab oladi. Qaysi bir insonga Alloh subhanahu va taolo nur bersa, iymon bersa, unday kishilarni musibatlar, qiyinchiliklar o'rab olgan taqdirda ham Alloh subhanahu va taolo ularga sabr beradi va najot yo'llarini ko'rsatadi. Bu borada uning uchun yo'l boshchi va namuna payg'ambarlarning yetakchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam va boshqa payg'ambarlardir. Ularga qanchalar sinovlar kelgan va qanchalar yosh bolalarning sochini oqartirib yuboradigan darajadagi voqealar, musibatlar, qiyinchiliklar ularga yetgan. Ammo Alloh subhanahu va taolo ular bilan birga bo'lgan, ularga yordam bergan. ularni sobit qadam qilgan va o'z nusratini ularga nozil etgan. tayyor turing yaqin qolgan hisobga eshitgansiz qancha oyat rivoyat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat